i sljedeće pitanje, e, ako možete da pojasnite, kada se računa dužina puta u, u smislu musafira, da li samo ako u jednom pravcu dostigne određeni broj kilometara, recimo od 80, čovjek se smatra musafirom, ili se računa i povratak, na primjer čovjek je odšao daleko od svoje kuće 40 km tamo i 40 nazad, op, pa će biti 80. Šta je od ova dva navedena primjera, odnosno um, ono što je ispravno pitanje putnika jeste da nije nikakvim tekstovima hadijskim niti kuranskim precizno spomenuta razdaljina koliko se neko smatra putnikom. To je Allahov hikmet i mudres, kako kaže ulema, jer Đelešenu je znao da će biti razna prevozna sredstva i čovjek se tretira putnikom onako kako osjeća kad napusti svoju svoje ognjište i kreće se. Ako je nije tu da je putnik i da napušta svoje mjesto, znači da se sprema kao posebno, da nap... znači koliko god da je udaljen, takav čovjek ima tretman putnika, ima prava i povlastice koje putnik ima znači da tu čovjeku se vraća njegovom nijetu, a nikako da uzmemo, kao što je rekao da neko na osnovu kretanja Muhammeda, ali se to selam, koliko je to bilo kilometara i slično, pa na osnovu toga, to je lični ištihad na osnovu onoga što se dogodilo, ali nemamo tekstove koji određuju tačno znači razdaljinu kojom bi mogli reći da ovaj koji putuje 50, neko putuje autom, neko se kreće pješice, tako da je Allahova mudrost da to nije određeno znači tačno kilometražom, nego da se ostavlja na URF, a to je ono što je opće poznato u sredini da li je neko putnik ili ne.